Auscultu cae ripetu. Porzio naudexep. Turistoi en urbo tagmese accetas colbasson varmegan en bulco trancita cun spizza mustardo cae milda ketchupo. Vi povas gin mangi starante cebudo. Gi estas nur simpla, rapida mangiajo. Gi tamen suffice plenigas stomacon. Haveblas aliai colbas variagioi, rostitai au nur boligitai en aquo. Plei multai trincajoi en havas sukeron cae tio hodiau presentas problemon. Char troda sucero detruas la sanon. Evitu laueble la dolcein trincajoin. Vi povas cun porti, potelon cun aquo. Gi estas pli sana, cae costas malmulte vi devas ja trinki dum viai promenoi. La aquo plei bone forigas soifon. Malfermu la buscion, raccontu la veron. Ni volas precise excii la factoin. Do, cio ocasis dum tiu vespero? Ciu vere neniu forlassis la domon? Ni estis quinope, cae cune cartludis. Ja regis tre gaia, sen streccia et tosso. Comence, ni habis ja bonan aeron. Sed tri cun ludantoi, sen pause fumadis. Mi tial malfermis fenestron cae pordon, por havi de nove pli freshan aeron. Sed tio ne placis al miai collegoi. Post nur tri minutoi mi fermis fenestron. Bon chance neniu daurigis fumadon ni changis la temon, cae gaie babilis, pri autoi, virinoi, cae nia laboro. Ni estis contentai dum tiu vespero. Agrablan hazardon mi spertis hierau. Mi vidis virinon de longe conatan, ni ambau attendis je traino al urbo, cae inter parolis pri niai voyaggioi. Si ancau veturas tra tuta Austrio, si havas la saman climato bileton, si ofte veturas cud sia nepino, por montri al sii la bellegan peisagion. Mi ciu semaine promenas sur monten. Ciu tutte proxime en urbo naibara, au foie en urbo je granda distanzo. Exemple en Salzburg, la urbo de Mozart cae ancau hodiau mitien veturos. La floroi radias en multai coloroi. Mi vidos turistoin el fora cinio, cae ancau al ili tre placias la urbo. La gruppo convenis en granda salono la membroi sidigis sur seggioi ce tabloi. Dum quelcae el ili silente attendis, aliae babilis cun siae naivaroi. La gruppo decidis cun granda plimulto, daurigi subtenon de iunae lernantoi la mon collectado por tio successis. Lernantoi ricevos voyage subvention. Do ili nun povas visiti congresson. En norda provinzo de Portugalio, la parto prenontoi el tuta Europo, passigos semainon por havi plesuron. Sed ilin cun ligas comuna ideo. Protecti climaton por savi la mondon. Por tio necessas comuna agado. Exemple proiectoi por arbo plantado.